لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وقد الله جل شانه إذا نسيم صلوات السلام لقسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجوزي شني الله سبحانه وتعالى وسوي البلمري تويتنيزي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي koji vjerujete bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras ćemo početi sa jednim ciklusom predavanja sa naslovom poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi. I samog naslova, naravno, vidite da je riječ o poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitkama i pohodima koji su naravno spomenuti u siri Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, ovakav pristup siri, odnosno životopisu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, da kažemo ni onaj uobičajni gdje počnemo sa poslaniku je sallallahu alaihi wa sallam rođenjem, zatim poslanik prije dolaska objave, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Mekki, tako dalje. Nego, kao što možete pretpostaviti, da ćemo preskočiti jedan veliki dio siri Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je mekanski period. Odnosno, onaj period u kojem je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam boravio u Mekke. Jer sve poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi počinju od poslije hijjara Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu. Normalno, draga braćo, cilj nam je i namjera ne samo da spominjemo događaj u nekom historijskom kontekstu, nego da spominjemo povuke i poruke iz ovih događaja koje prije svega spominje Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala knjiga, zatim koji su nam došli u sunnetu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje. Međutim, s obzirom da je ovo večeras naš prvi ders, ipak ćemo napraviti jedan kratki osvrt na vrijeme, odnosno na ovaj period koji smo rekli da ćemo ga izostaviti, znači spomenut ćemo ga ukratko, znači da imamo na jedan način uvid i spomenut ćemo neke stvari koje su vrlo, vrlo bitne da se znaju i da se imaju na umu prilikom čitanja, izučavanja i slušanja o siri posljednjeg, o životopisu posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, nama je poznato da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rođen kao jetir. Da je rođen bez oca. Ovdje sada kod islamskih učenjaka, kod historičara, nalazimo na dva mišljenja da li je poslanikov otac umro, preselio, dok je poslanik bio još utrobi majke ili nekoliko mjeseci nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rođen. Ono što da bi ribnu qajim, i drugi islamski učenjaci jeste da je Allah da je otac Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem umro još dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u utrobi majke. I ovo je normalno Allahu dželle šanu mudrost da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rođen i odgojen bez oca odnosno kao jetim. I znamo da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ad-Duha govori alam yajidka yatiman fa'awa. Zar te nismo našli kao jetima, pa smo te pomogli. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rođen u godini koja se zove Amul Fil, odnosno godina slona. Godina koja je zapamćena po jednom velikom događaju u historiji Arapa i koji i događaju koji je i sami Kur'an spomenuo. A to je spomenuto u kojoj suri? Alam tara kejfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. U suri koja nosi naslov Ashabul Fil i sura El Fil. To je, draga braćo, bio jedan veliki događaj kada su kršćani, kada jedna grupa kršćana, vojska kršćana sa vojskama u kojoj su bili slonovi, krenula da sruši Bejtullah il Haram. Krenula da sruši Kaab. Iako su kršćani bliži, da kažem, istini nego sami mušljici, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje pomogao stanovnike Mekke, Znači, iako su bili mušnici, pomogao im je i postao je vojsku ptica, odnosno postao je ptice koji su, da kažemo, na jedan način pobjedili ovu vojsku. Međutim, ovaj događaj, odnosno ovo pomaganje stanovnika Mekke, nije bilo ništa drugo nego jedan uvod i nagovještaj da će se u toj godini desiti nešto veliko, a to je rođenje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato veliki broj islamskih učenjaka, među njima Ibn Qayyim, Hafiz ibn Kesir i drugi kažu da ovaj događaj nije ništa drugo nego nagovještaj, odnosno jedan uvod za dolazak, odnosno za rođenje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, nakon rođenja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odlazi kao što je to bio običaj, odlazi u jedno od arapskih plemena koji su stanovali van, da kažemo, naseljenih mjesta, van centara, kao što je bila Mekke. Jer običaj Arapa je bio da kada im se rodi dijete, da ga pošalju na selo. Kako bi se dijete odgojilo na selo? Znači, da dijete bude puno bliže, da kažemo pod navodnicima, prirodi insanskoj, zato što gradovi, normalno u njima se mnoge stvari dešavaju, može da dođe do deformacija i tako dalje, kada je u pitanju ahla, kada je u pitanju moral čovjeka i tako dalje, zato je bio njihov običaj da svoju djecu šalju van Mekke ili van gradova. Znači, tražili bi im žene koje bi im bile dojilje i tim ženama, odnosno tim porodicama, i davali svoju djecu. Mudrost je bila da poslanih sallallahu alaihi wa sallam da ga uzme žena koja je pripadala plemenu Benu Sa'ad, koja se zvala kako? Koja se zvala Halima. Draga braću, imamo jedan podužni hadis, podužnu predaju u kojoj se vidi još od prvi koraka, prvi uzvisaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na kome se vide zlak, znakovi i ajeti poslanstva. Tako Halima, majka pomlijeka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prenosi da je došla u Mekku i normalno bila je od siromašnih porodica, siromašnih familija, došli su na devi koja jedva da je došla u Mekku. Znači, niti imala mlijeka, niti je mogla da ide. Znači, jedva da su došli u Meku. I uzela je Allahovu poslanika, sallallahu alihi wa sallam, zato što nijedna druga dojelja, nijedna druga porodca nije htjela da uzme Allahovu poslanika, sallallahu alihi wa sallam, zato što je bio jetim. I ova žena, zato što nije našla nikog drugog da uzme, uzela je Allahovu poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Pa tako u ovom hadisu podužem, znači mi imamo vremena mnogo da ga spominjemo, se kaže da se desilo veliko čudo kada su se vraćali. A to je da upravo te njihove deve, ta njihova deva sa kojom se vraćali, sa kojom su jedva došli, da je dobila neku veliku snagu, I da kažemo neki veliki beričet, da nisu mogli da uopšte da vjeruju svojim očima da se radi o istoj devi sa kojom su došli. Pa tako su rekli, zadisu nas je veliki, veliki beričet sa ovim dječakom. I Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, draga braća, ostaje u ovom plemenu Benu Sa'ad, sve dok se nije desio jedan veliki događaj, a to je šak u sadr. Odnosno, rascijepljenje prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan događaj koji se desio na oči drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada su mi pomisli da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ubijen. A to je kao što je zabilježio imam muslim u svom sahihu Denis ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam igrao sam se sa dječacima kaže kada mi je došao melek, kada mi je došao melek Džibril i rasije kao mi je prsa, rasporio mi je prsa. Znači ovdje se ne radi o nije u kakvoj metafori, nego o, znači bukvalno, rasjepljenju prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa Pa mi je kaže izvadio srce i otkinuo je jedan komad od mog srca i rekao je ovo je hadvo šeitan, ovo je ono, ovo je šeitanov dio. Sad će mi je šeitan mogao da mu naudi pa je, kaže, oprao to srce i ponovo ga vratio. Draga braćo, ono što je poznato, što ćete naići na, u knjigama Sire, jeste da se spominje da se ovo desilo samo kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio u plemenu Benu Sa'ad. I normalno kada se desilo ovo, kada su dičalci otišli po majku, odnosno po njegu majku, po mlijeku, po halijeku, kada su došli i rekli šta su vidjeli, i vidjeli su da je živ poslanik sallallahu alaihi wasallam, Halima se prepala da poslanika sallallahu alaihi sallam nije nešto zadesio. Pa ga je vratila. Pa ga je vratila njegovoj porodci. Vratila ga je njegovoj majici. I kao što sam rekao, poznato je da se ovo desilo samo jedan put. Međutim, u drugim hadisima i drugim rivajetima vidjet ćemo da se rastjetljenje prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam desilo više puta. Pa je tako zabilježima Buhari muslim u, su, u hadisima od Sa'sa, od, Sa'sa ibn Malika, u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o Isra i Mi'arađu. I počinje svoj govor Isra i Mi'arađu i kaže i došao mi je melek i rastijepio moja prsa. Hafiz ibn Hajar u svom komentaru Buharije kaže da je Ebu Nu'aym, poznati muhaddis u svom djelu Ad-Dalaj, zabilježio da se ovo isto desilo kada je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla objava. Znači po ovom, tri puta da se je desilo rastrijepljenje prsa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sin, Abdu, sin imama Ahmed Abdullah ibn Ahmed također prenosi predaj u kojoj se kaže da se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam također još jednom desilo rastrijepljenje prsa kada mu je bilo oko 10 godina. I na tragu, odnosno na prsima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bio trag od tog rastrijepljenja. Pa kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, pa kaže vidio sam tragove, vidio sam tragove preko njegovih prsa do njegovog stomaka, vidio sam trag od tog rascijepanja, vidio sam trag od tog rascijepanja. Kao što smo rekli, tada ga Halima vraća, vraća ga njegovoj majici, jer se je prepala za njega. Tada je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bilo oko šest godina. I tada njegova majka Mina odlučuje da ode u Medinu, u jesen, kako bi posjetila kabur svog muža. Jer poslaniko, sallallahu alaihi wasallam, je otac umro u Jesrib, u Medini. I tamo je boravila oko mjese znana, tamo je otišla s poslaniko, sallallahu alaihi wasallam, i na putu kada je se vraćala, poslaniko, sallallahu alaihi wa sallam, majka je umrla. Kada je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, imao oko šest godina. Oko šest godina. I poslije toga, Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prelazi u da kažemo nadzor koga? Svog djeda Abdul Muttaliba. Koji umire kada je poslaniku sallallahu alaihi sallam bilo oko 8 godina i onda prelazi kod svog Amidje Ebu Taliba sa kojim od prilike ostaje 40 godina. Sa kojim ostane, ostaje od prilike 40 godina. <clears throat> poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koji je zabilježima muslimu debu Horeire radijallahu ta'ala anhu spomenuo svoju majku odnosno kabur svoje majke. I draga braću, u ovom hadisu ćete vidjeti veliki, veliki edel Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nasprem svog gospodara Allahu subhanahu wa ta'ala. Veliki edel. I kako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam odnosio prema svom gospodaru. Kako je za svaku sitnicu, za svaku stvar tražio da kažemo dozvolu od Allaha subhanahu wa ta'ala da li da uradi ili ne Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, istadantu rabbi an astagfira li ummi. Tražio sam dozvolu, tražio sam izum od svog gospodara da tražim oprost za svoju majku, fa lam ya'dan pa mi nije dozvolio. Pa mi nije dozvolio. Zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam majka umrla u periodu širka. Kaže, فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي pa sam, kaže, zatražio od njega izom da posjeti njen kabur, pa mi je dopustio. Pa mi je dopustio. Znači, pogledajte, draga braća, ovdje, iako se radi o nekome koga puno voliš, to je majke, treba da znaš da prvo dolazi Allahu hak, prvo dolazi Allahu uđenu u pravo, pa tek onda pravo njegovi stvorenja, pa tek onda pravo njegovih stvorenja. I zatim, draga braćo, ono što se dešava između ostalo, kao što ćemo spomenuti, jeste da u 12. godini Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam sa svojim Hamidžom Ebu Talibom odlazi u Busru. Znači ne u Basru, nego u Busru. U nekim knjigama Sire je pogrešno prevedeno kao Basra. Ne Basra, nego Busra. Basra je grad u Iraku, a Busra je grad u Šamu, u današnjoj Siriji. Oko 120 i nešto kilometara udaljena od Damaske. I na tom putu se dešava također jedno čudo, a to je kada jedan pobožnija kršćanin obavještava o tome da je taj dječak, odnosno Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je on poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što se također dešava, znači ukratko u mekanskom periodu, jeste da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ženi sa svojom ženom Hatidžom, radijallahu ta'ala anha, sa kojom je dobio svu djecu osim koga? Osim Ibrahima. Znači sva djeca Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, osim Ibrahima bili su od Hatidje. Međutim, sin Ibrahim je bio od njegove robinje Marije, Marije el-Koptije, Marije Koptije, koju mi je poklonio kraj Egipta. Zatim se dešava jeste da u 40. godini Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da dolazi objava Allahov poslaniku sallallahu alaihi wasallam kao što je to imam Buhari muslim i drugi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da kaže unzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ibn arba'ina sana. Objavljeno je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, on je imao 40 godina wa aqame bi Mekkata 13 sana. U Mekki je posle toga boravio 13 godina wa aqame bil Medina 10 sana, a u Medini je boravio koliko? deset godina, vatuf je vahva ibnun thalathina wa sittina sana, a preselio je, sallallahu alaihi wa sallam, a imao je šestdeset i tri godine. Ono što je odlika, također, draga braćo, jeste da je, odnosno ono što je odlika ovog mekanskog perioda, jeste da su u tom periodu muslimani bili na velikim iskušenjima. Znači, ovaj period, ono što je njegova odlika, o čemu se prepoznaje, za razliku, na primjer, od Mekke, jeste da su u ovom periodu muslimani bili potlačeni i da su bili na velikim, velikim iskušenjima. Samo jedno od iskušenja možemo znati ako čujemo hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u stvari hadis predaj koji je zabilježi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud koji je zabilježi imam Ahmed u svom musnadu, u kojem kaže Abdullah ibn Mas'ud prvi koji su javno ispo, ovaj, svoj islam bila su se sedmorica. Prvi koji su javno ispoljili svoj islam bila su sedmorica. Jer šta drugi su krili svoj iman. Kaže, to je bio ko? To je bio Ebu Bekr i bio je Omer. E, to, je bio, e, to je bio Allahu poslanik Ebu Bekr. Rasulullah u Ebu Bekr. Allahu poslanik Ebu Bekr. I to je bio Ammar ibn Sumej, a Ammar ibn Yasir, njegova majka Sumej. I još su bili ko Bilal, Miqdar i Suhejb. Znači ova sedmorica su prvi koji su izašli javno pred mušrike Mekke i rekli su, mi vjerujemo Wallaha jednog jedinog ili je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, wa amma Rasulullah, fa mana'ahu Allahu bi ammi Abi Talib. Kaže, što se tiče Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njega je Allah Đalešanu sačuvao preko njegovog amiđe Abu Taliba. Zato što je Abu Talib bio veliki uglednik i nije dozvoljavao da poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, naude. Wa amma Abu Bakr, fa mana'ahu Allahu bi qawmihi. Kaže, što se tiče Abu Bakra, njega Allah Đalešanu sačuvao preko njegovog naroda, preko njegovog plemena, zato što je bio uglednik tom plemenu. A kaže, o emma sa iruhum, a kaže što se tiče ostalih, to jeste ostali petero, kaže, fa ahadahumul mušrikun, wa albasuhum adra'a al-hadid. Kaže, što se tiče ostali, kaže, nisu uhvatili mušlic, uzeli su i mušlic. I obukli su im košulje ili pancire od željeza, metalne, wa sahharuhum fi šemsi. I tako su je razapeli na sunce. Znači, od Abdullah ibn Mesud spominje samo jedan od vidova, čega? Patnje, iskušenja. وَسَهَّرُوهُمْ فِي شَمْسِ I tako su je razapeli na sunce. Znači, zamislite kada, kako je sunce Mekke. Ono jako sunce. I zamislite kad imaš na sebi željezo koje grije, koje privlači, a to je na tebi da Allah žele sačuva. Od toga je džahannamske patnje. Kaže, fama minhum ahadun illa wa qad watahum ala ma aradu. kaže i među njima, među tom petoricom, nije bilo nikoga, a da nije pristao da kaže ono što su oni tražili. To jeste neke od riječi kufre. Jer to je dozvoljeno u takvim situacijama. Illa bila, osim bilala, radi ta'ala anu. Fa innahu hanat alaihi nafsu fillahi wa hana alakom. Jer kaže, on je sve to omalovažio. Sad taj vid patnje iskušenja omalovažio ima Allah subhanahu wa ta'ala. Fa atuhu bildan, وطافوا به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد I kaže, dali su ga djeci, da ga djeca vodaju, da ga udaraju, da ga biju. I tako su ga, kaže, vodali ulicama Mekke, a on je ko? Bilal, radijallahu ta'ala anhu, on je govorio, ahadun ahad, jedan, jedan. To jeste, Allah je jedan, jedan. Znači, odlika ovog perioda jeste da su muslimani bili na velikim iskušenjima. Draga braćo, šta je ovdje bitno da spomenem? Jeste da znamo na koji način da čitam, da slušamo i da izučavamo siru Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači prva stvar, draga braćo, jeste da razumijemo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ličnost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao ličnost poslanika od Allaha djelašanu. Znači ne da razumijemo i da čitamo o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao nekom geniju, kao nekom intelektualcu, kao nekom vojskovođu, kao nekom vladaru. Kao što, na primjer, to rade ljudi koji su namuslimani i koji su zadivljeni u jednu ruku životom Allahovu poslanika alihi salatu wasalam i govore o njegovoj genijalnosti, govore o njegovoj inteligenciji, govore o njegovoj mudrosti, međutim ne prihvataju ga za Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalam. Mi sve to znamo, međutim mi kada prilazimo i kada slušamo i čitamo U Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, mi u tome razumijemo ličnost Allahovog poslanika kao poslanika od Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, šta to znači, zbog čega ovo govorimo? To znači da sve ono što je došlo u siri Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i u sunnatu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, to prihvaćamo kao šta? Kao nešto što je istina. Bez ikakvih tumačenja, bez ikakvih pojašnjenja, bez da tome dajemo neka tumačenja. Kao što to rade nevjernici ili nažalost neki muslimani, modernisti koji prilaze na jedan poseban način životu Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam. I mnoge stvari koje su došle, koje njihov razum ne može da shvati, one to odbacuju. I zato ćemo naći one koji su pisali o životu Allahovog poslanika alaihi salatu Pa Pazite, pisali su, normalno, to su generacije u ovom stoljeću. Pišu Allahovu poslaniku alaihi salatu wasalam, međutim odbacuju, odbacuju, odbacuju mnoge hadise vjerodostojne iz Buhari, iz drugih hadijskih izbirka. I kaže ovo je nemoguće. Znači što se ovoga, kaže to obična laž. hadis u Buhari. Zbog čega? Zato što neke stvari ne mogu, njihov razum ne može da ih dokući. Kako to da je kamen, kako to da je drvo, činilo seđu Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. Kako to da mu je kamen nazivao selam kao što ćemo vidjeti tako dalje. Ne mogu to da razumiju. I zato mnoge stvari odbacuju pa kažu da poslanik alihi salatu wasalam nije imao muadžiza nad naravnosti, osim jedne, a to je Kur'an. Sve kaže drugo, sve to izmišljotina. Sve ono što je učeno u islamsku istoriju i tako dalje. Ma pa ne stoji, u stvari hadisu Buhari, u Muslimu, u drugim hadijskim zbirkama. Kada govori se o Isra i Mi'arađu, kaže ne, nije to putovanje poslanika alihi salatu wasalam na nebo, odnosno na nebesa sa svojim tijelom, nego je to jedno duhovno uzdizanje. uzdizanje kada se govori u suri Al-fil, alam tara kejfa fa'ala rabbuke bi ashabi al-fil, wa arsela alaihim tajran eba, i Allah je na njih poslao ptice. Oni kažu, ne, nisu to ptice, to su stvari mikrobe i boleštine i tako dalje, a to kaže da ptica leti i baca kameni, vojska ptica kaže, to je nemoguće da budu, to su smišljetne i tako dalje. Znači, na ovakav način, jedan musliman ne prilazi sira Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga braćo, ovaj moment je najbitniji da znamo. A to je da prihvatamo i uzimamo ono što je došlo od našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah Đalašanomu je dao nad naravnosti. Uopšte, imamo nešto što se zove muadžize. Kako bi ljudi vidjeli jasnije dokaze da je to istina. I dao je neke nad naravnosti samo je ličnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I prije nego što mu je objava došla, i kada mi je objava došla, kako bi ljudi vidjeli jednu posebnost, jednu specifičnost u toj ličnosti i kako bi posebno uključili svoje mozgove, svoje glave, šta to izlazi iz riječi te ličnosti, odnosno tog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga braću, druga stvar jeste što kroz siru Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, razumijemo Kur'an razumijemo Allahom Đalešanuhu govor. I zato, na primjer, neću me govoriti uopšte, nego govorit ću samo jedno bomenje, a to je pogledaj. Mnoge bitke o kojima ćemo govoriti, bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Huneinu, bitka na Hazabu, bitka na Tebuku, sve su te bitke spomenute u Kur'anu. Sve su te bitke spomenute u Kur'anu. Međutim, draga braću, Allah Đalešanuhu ne spominje te bitke u Kur'anu u kontekstu nekih historijskih događaja. Normalno, spominju se te stvari koje nam koriste u smislu historijskog događaja. Međutim, ono što Kur'an želi da kaže kada spominje te događaje, jeste jedan odgojni karakter i odgojni iskaz tih događaja. A to je da mi kao muslimani vidimo pouku i poruku tome. I zato na veliku žalost desilo, dešava se, desilo se, da kada se sama sira Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, braću, čita, da se čita više u smislu neki hronološki, historijski događa, šta se je desilo, gdje se je desilo, a da se ne uzme i obzir pouke i poruke. Dok kad vidimo Kur'an, kako prilazi tim bitkama, vidimo reda sasvim drugi način. A to je da za svaku bit, bitku spomeni uzrok pobjede, uzrok, povod, poraz i tako dalje. Kada Allah Đelešanu govori, kada govori e, eh, o, o Uhudu, zbog čega su muslimani gubili? Minku me yuridu dunja, wa minku me yuridu l'akhira. Kada govori Uhudu, kaže, među vama ima oni koji hoće dunjalu, a i među vama ima oni koji hoće ahiret. To je oni koji hoće dunjalu. Oni su dobili dunjalu. I povod i uzrok tog poraza jeste sami taj dunjaluk. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ I na dan Hunayna, kada vas je zanijela vaša mnogobrojnost. I na dan Hunayna, kada vas je, zade, kada vas je zanijela vaša mnogobrojnost, kada su muslimani reči, rekli, pogledajte koliko nas je. Međutim, zamalo da izgube bitku na Hunayni. Pa im Allah Đelešanu dao pomoć, pa su pobjedili. Međutim, Allah Đelešanu ih podstiče, odnosno podsjeća šta je bilo zamalo da izgube to bitku. A to je da muslima nekada nema a'đabetkum i a'đab, da se ono zadivi samom sebi, svojoj, svojoj snazi, svojoj brojnosti i tako dalje. I treća, draga braću, stvar jeste što ko silo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno u ličnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam imamo najbolji primjer. A to je ono čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori kada kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi o Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Znači svak, kakvim god načinom, ili da kažemo profesiji ili zanimanju, da se opredijeli, u Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ima najljepši uzor. I o tome sada nećemo govoriti. Međutim, da istaknemo jedan samo detalj, a to je da imamo najbolji uzor, naravno, na što posebno trebamo brati pažnju kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada u pitanju, pitanje dali, pitanje širenja Islama i načina kako se Islam širi. Pogledajte, draga braćo, ajet, prvi ajet koji se objavljuje Allahovog poslaniku alaihi salatu wa sallam. Ja ayuhal muddafir, kum fa anvir, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحْرِرْ Prve riječi, o ti pokriveni, ustani i opomini. O ti pokriveni, ustani i opomini. Obraća se jednom čovjeku, obraća se pojedincu, obraća se jedinki. Allah subhanahu wa ta'ala, radi čega, zašto? Da bi nalog promijenio. Uzmite taj ajet i uzmite ajet kada Allah Đelešanu kaže i da džaje nasulullahi ul Kada dođe Allahova pomoć i وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَاجَعِ Kada vidiš ljude kako u skupinama ulaze u Allahu vjeru u skupinama ulaze u Allahu vjeru. Poslanik alaihi salatu wasalam dok je bio u Mekki, ide ljudima i kaže, vjerujte u Allaha, ljudi ga pljuju, udar, odje u taj, ljudi ga, djeca ga kamenjima gađaju. Međutim, pogledajte. وَرَأَيْتَ النَّاسِ اِدْخُنُونَ فِي دِنِ اللَّهِ فَاجَ Kada budeš vidio ljude, kako u skupinama u Allahu vjeru budu ulazili. E to vam je sira, draga braću, između ovog dvoje. Znači, između ovog prvog ajeta, između ovog drugog ajeta, proces, taj proces, taj program, to je u stvari sira i život Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Da vidimo kako je poslanik, alihi salatu wasalam, uspio, kada je bio jedan, kada je bio sam u Mekki, kada je došao, kada je samo njegova žena, Hatidja radijallahu ta'ala anha, u njega povjerovala. I kada dolazi vrijeme, kada ljudi u skupinama, I ne samo za njegovog života, nego sve do sudnjeg dana, kada u skupinama ulaze u Allahu i Đelešanu bio. E da vidimo sada kako išao taj proces, kako iz jednog bakog stanja doći ovaj drugo, ovo drugo stanje. Jer normalno da je dava, da kažemo, prepuna nekog očaja, da čovjek, znači, naiđe na teške trenutke, kada padne u očaj i tako dalje, međutim, upravo, čitajući siru, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo najbolji način kako da se dođe do onoga ono što smo sada spomenuli. Draga vraća, međutim, ono što je najbitnije, što želim posebno da istaknem i da obratimo pažnju, jeste ovaj prvi moment koji smo spomenuli. A to je da razumijemo ličnost Allahovog poslanika, alaihi kao ličnost poslanika. Poslanika za kojeg Allah Đalešanu kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da uzmite, ono što vam zabrani, to ostavite. Jer kao što sam rekao, Allah Đalešanu je dao neke nadnaravnosti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako bi mi obratili pažnju, kako bi skrenuo pažnju ljudi i stvorenja na ovu ličnost, kako bi ta ličnost imala posebnu ulogu, poseban značaj u životu muslimana, u životu onih koji povjeru Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako zabilio imam termizi predaju od Ebu Bekra ibn Ebi Musi. U kojoj se kaže, u kojoj se spominje ovaj događaj kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svojoj 12. godini izašao na putovanje sa svojim amiđom Ebu Talibom. Pa kaže se, ovo je predaj, haređe Ebu Talib ila šar. Abu Talib je izašao u Šam. Jer je bio običaj da, da putuju, da trguju. To je bio, znači, njihova glavna, znači, njihova skoro sva ekonomija se gradila na toj trgovini. A da, ta trgovina, znači, izvor tije trgovine je bio iz Šama. I kaže, Abu Talib je odšao u Šam, poslanik je tad bio djed, ومعه النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي الله صلى الله عليه وسلم في اشياء من قريش سيوش نكيم أبليد نيسما إز قريش إز لمنة قريش إكاجة كدا سوئشل prolazilo bi pored jednog kršćanina, pored jednog pobožnjaka, koji se zao Behira ili Buhaira Pazite, kod nas je prevedeno u velikom broju dijela iz Sire Behira, međutim, kod muhaddisa ispravili, pravili da se kaže Buhaira I oni su, kaže, oni su spustili, odnosno, odmorili su tu kod tog svećenika, bliz tog A oni je vakana, vakanu kable dalike murruna alaihi, wala jeltafitu alaihi, wala jahruđu alaihi. Oni prije kada bi putovali. I kada bi prolazili pored njega, on uopšte ne bi im obraćao pažnje. Niti bi izlazio da se sa njima upita, ni da im pomogne. Međutim, ovaj put je izašao. Falamma hebatu, halnu rihalahu. Kaže, kada su se spustili, Džala je da halelu rahib. Kaže, taj svećenik hršćanski počuje da hoda među njima, među tom skupinom i da nešto traži. Sve dok nije naišao na Allahova posanika, sallallahu alaihi wa sallam. Hatta ja ila Rasulillah wa ahada bijedihi. Kaže, sve dok nije došao, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam yuzu gazaruku ga za ruku i rekao, pazite, među koji ništa nisu znali, bile daleko od bilo kakvog vida objave koji je objavljen. Bilo kršćanstva, bilo židovstva i tako dalje. I rekao, hada sejidul alamin. Ovo je uglednik svih svjetova. Ovo je uglednik svih svjetova. Najugledniji koji se pojavio. Hada rasulu rabbil alamin. Ovo je poslanik gospodara svih svjetova. Jeba'athuhu rahmetan lil alamin. Njega će Allah poslat kao milo svih svjetovima. Kada se ovo čule kurejiši, Rekli su, vama ilmu kemi dhalik. Na osnovu čega to kažeš? Iz čega to govoriš? Čega to pripovjedaš? Pa im ovaj kršćanski svečenik reče, kaže, innakum hina ešraftu min al-haqada. Kaže, onog trenutka, kada ste se pojavili iza ovoga brda, kaže, lem jebaka hađarun, wala šeđarun, illa harra sađida. Kaže, kada ste se pojavili, kaže, nije ostalo ni drvo, ni kamen, a da nisu pali na seđu. وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍ A kaže, oni ne čine seđdu osim poslaniku. وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ بِحَاتَ مِنْ نُبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ عُدْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ تُفَاهَ A kaže, ja ga znam po, po pečatu poslanstva, kaže, koji se nalazi na njegovim plećima, mithla tufaha, kaže, koji je veličine jabuke. Pa je onda, poslanik otišao, Pa im je on spremio hranu i rekao im je da ga zovu. Otišao je kod deva da čuva deve. Pa kada je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pratio ga je oblak koji ga je čuvao od vrućine. A ovi što su sjeli, oni su već sjeli ispod jednog drveta. I kada je došao poslanik, nije bilo mjesto u hladu za njega, pa je sjeo na sunce. Pa se je drvo pomaklo. Da napravi hlad Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I onda im je rekao, da idite sa njim rimljanima, zato što su područje šala, Znači Rimljani su imali glas na to. Na tom dijelu. Rekao im nemojte ići u šam sa njim. Jer oni znaju da će se pojaviti poslanik ako ga nađu i ako ga vide uče. Nego vratite se sa njim odakle ste došli. Vratite se u Meku i čuvajte ga židova. Vratite se u Meku i čuvajte ga židova. Pa je Ebu Tari poslao nekoliko ljudi, nekoliko mjeliča da se vrate, da vrate Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Ovo je bilo u gradu Busra. U gradu Busra. Draga braću, ovo nije nikako čudno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, koji je gospodar svih svjetlova, dao je da stvari prirode, dao je predmeti, počinio ih je Allahovu poslaniku, alaihi salatu wasalam. I zato ćemo vidjeti u hadisima, u ajitima, kako, šta, kako hrana spominje Allaha, kako voda izvire iz prstiju Allahova poslanika alaihi salatu wasalam. Kako bi ličutom poslanika alaihi salatu wasalam hrana se umnožava da stotinama ljudi jede i tako dalje. Kažem da je to spomenuto u Kur'anu, jer Allah subhanahu wa ta'ala suru kamar počinje kako? Iqtarabati sa'atu wa šakka al-kamer. Sudni dan se približio i mjesec se raspolovi. To je šta? To što je zabilježi žima Bukhari od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da su došli mušrici i tražili od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam dokaz. Da su tražili neko čudo, neki znak. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec raspolovi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec raspolovi. Međutim, i to kad su vidjeli nisu povjerovali. Zato što onaj koji neće da vjeru nikad neće povjerovati. Međutim, srce koje je iskreno, koje traga za istinom, ono kad vidi dokaz, ono će povjerovati. I zato, kao što sam vam rekao, u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo sličnih stvari. Pa je tako zabilježi ima muslim u svom sahihu od Jabra ibn Samure radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam draga braća, draga braću rekao inni la a'rifu inni la a'rifu hajaran bi Mekka kana yusallimu alija qabla an um qabla an uba'ath kaže ja znam kamen u Mekki jer poslanik alaihi sallatu ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije nego što mi je došla objava. Inni la arifuhu al Ja ga kaže sada dobro znam. Sada ga dobro znam. Znači kam je nazivao selam Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Imam termizi je zabilježio od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu hadis u kojem se kaže da je došao beduin Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao bima a'rifu annaka nabiyyun po čemu mogu da znam da si Allahu poslanik. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenu, a bio izbod jedne palme. Kaže, in da'autu hada la'idh min, hada, min hadihi nahl, a tešhadu anni Rasulullah. Kaže, ako zovnemo u gran s ove palme, hoćeš li povjerovat da sam ja Allahu poslanik? Fada'aha. Pa je poslanik zovnuo gran. Faja'ala jenziru hatta saqata. ala nabije sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, grana počela da se spušta, sve dok nije došla i pala na Allahu wa posanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa posanik reče, irđe, vrati se. Fa'ad, pa se vratila kao što je bilo. Pa ovaj beduin povjerovo, u Allahu wa posanika sallallahu alaihi wa sallam. Imam Bukhari je zabilježio u svom, u svom sahiju, ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, predaju koji kaže Enes radijallahu ta'ala anhu utijan nabiju sallallahu alaihi wasallam bi ina. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, poslaniku sallallahu alaihi wasallam je donijeta posuda. Znači mala posuda vodi. Kaže, fađa'ala jedahu fil ina. Pa je svoju ruku stavio tu posudu vodi. U drugim, u dosta hadisa je došlo, znači govor o sličnom ovome. U nekima se kaže da nisu imali sačinu da sabdesti, a da je bilo mnogo. Pa da se je došlo s ovom posudom. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio svoju ruku u posudu, ja'ala فَجَعَلَ mau يَنْبَعُ min bejni أَصَابِعِهِ Pa je voda počela da teče između prstiju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže Enes fetavadda al qawm. Pa su se ljudi abnestali. Pa kaže Katade radijallahu ta'ala anhu, koji prenosi od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kem kuntum, koliko vas je bilo? Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, thalathu 300, a uzuha 300. kaže, bilo nas je 300 ili više od 300. Bilo nas je 300 ili više od 300. Draga braća Allahu poslanih sallallahu wa sallam je također obavijestio o stvarima koje će se desiti u budućnosti. Znači, obavijestio ashabe, svoje ashabe i obavještavao o stvarima koje će se desiti u budućnosti. Koje će se desiti u budućnosti. Znači, koje će, neke od tih stvari su zadesili njih. To što ćemo vidjeti hadisu koji je zabilio žima Bukhari u svom sahihu, odad ibn Hatim radijallahu ta'ala anhu. Hajde ibn Hatim, draga vreća, bio veliki uglednik, još prije Islama. Bio veliki uglednik, još prije Islam i primio Islam. I prenosi jedan broj hadisa od Allaha od poslanika, alaihi salatu wasalam, i ovaj ashab je živio preko, preko stotinu godina. Draga vreća, dok je Allah od poslanika, sallallahu alaihi wasalam, bio u Mekke. A znači, spomenuli smo na početku karakteristiku mekanskog perioda. Kaže Ali ibn Hatim, kaže bejnama ana anda nabije sallallahu alaihi wa sallam id atahu rađu, kaže bio sam kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada mu je došao čovjek, wa šaka ilaihi faqa, i požalio mu se za siromaštvo. ثم جاءه آخر وشكى إليه قطع السبيل pa mu je došao drugi i požalio mu se za drumsko razbojništvo, za ljude koji presreću na putu, koji ubijaju i tako dalje. Znači, pogledajte kako je bilo tada stanje u Mekke. I onda se dešava šta? Da se poslanik alihi salatu wasalam obraća Adi ibn Hatim u takvom jednom periodu, u jednom takvom stanju i kaže mu, ja Adi, هل رأيت الحيرة وعادي jesi li kaže kada bio u Hiri? A Hira je jedan grad koji je bio blizu Kufe, koji je blizu Kufe, znači u, gdje u Iraku. Pa kaže Adi, la, nisam kaže, vakad unbitu anha, Međutim, čuo sam o njoj i znam o njoj. Pa mu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam obraća i kaže وَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ Kaže, ako poživiš, لَتَرَيَنَّ الضَّعِينَ تَرْتَحِنُ مِنَ الْحِيرَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ Ako poživiš o Adi, vidjet ćeš da će žena putovati iz Hire do Mekke kako bi obavila tavaf, kako bi došla na hađ, a da se na tom putu neće bojati nikoga osim Allaha Đalešanu. Znači doći jedno vrijeme takve sigurnosti, da će Islam zavladati. Pa mu kaže, ja adi, wa in tale bika hayatun la tuftahanna kunuz kisra. Ja adi, ako poživiš, vidjećeš da će riznice kisre biti osvojene. Pa kaže Adi, rekao sam mu Kisa ibn Hurmus, kaže Kisa ibn Hurmus, vladar, vam poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče Kisra ibn Hormuz. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa in tala bika hayatu, ako poživiš, ako ti potraje život, kaže vidjet ćeš da će čovjek izvaditi srebro i zlato i tražit će kome će ga dati kao sadaku, međutim neće ga imati kome da da kao sadaku. Zato što će muslimani biti bogati. Hoće ti pogledaj na početku hadisa dolazi šta? Čovjek i žali se poslaniku alaihi salatu wa za siromaštvo. Pa kaže Adi ibn Hatim. Kaže na kraju hadisa Adi ibn Hatim. وقد رأيت الضعين ترتحل من, من الهيرة حتى تطوف بالبيت ولا تخاف أحدا إلا الله Pa sam, kaže, vidio, doživio sam kako žena putuje iz Hire do Mekke, ne bojeći se nikoga osim Allaha jalla šanu. Kaže, وَقَدْ كُنْتُ مِمَّنِ افتحا كُنُوزَ كِسْرَا A bio sam, kaže, među onima koji su osvajali Perziju. I bio sam među onima koji su osvajali Perziju. Pa se obraća onima koji su bili. A kaže, وَإِنْ تَالَتْ لَكُمْ حَيَاتٌ لَتَرَوُنَّ ma kalehu nabiju sallallahu alaihi wa sallam. Ako vi poživite, vidjet ćete ono, vidjet ćete ono što je obavijestio, odnosno što je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, pogledajte, draga braću, stvari u kojima se vidi posebna odlika, odnosno ličnost Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga braćo, također, razilaženje među muslimanima, odnosno bitke i smutnje koje su se desile među ashabima Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, među Muavije, među, između Ali i Muavije, radijallahu ta'ala, anhu, o tim stvarima obavijesti Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa salam. O tome je obavijesti poslanik, sallallahu alaihi wa salam. Pa je tako zabilio žima Bukhari u svom sahihu od Uzaifa ibn Ljemana, radijallahu ta'ala, anhu. Poslušajte dobro ovaj hadis, Allah, ovu predaju Huzayfi ibn al-Yaman. Kaže Huzayfi ibn al-Yaman, kana nasu jes'aluna Rasul Allahi anil khayr, wa kuntu es'aluhu ani šar. Kaže, ljudi su pitali Allahu wa posanika sallallahu alaihi wa sallam o khayru. Da sam malo otvorite prozor. A kaže, ja sam ga pitao o šarru, odnosno o zlu, na mahafeta i udrikani, bojeći se da me ne snađe to zlo. Pa sam mu rekao, o Allahu poslaniće, Allah nam je došao s ovim islamom i s ovim hajrom. Pa ima li posli ovog hajra šarra, odnosno zla? Pa mi je poslanih sallallahu alaihi wa rekao ima. Pa sam rekao, ima li posle tog šarra hajra? Pa mi je rekao, ima, po fihi dahan. I kaže, u njemu ima dima. Znači, nije sve ono baš čisto dobro. Pa sam rekao, Allahu poslaniće, oma dahanuhu, a šta je taj dim u tom hajru? Pa mi je rekao, qavmun يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر kaže ljudi koji se ne povode za mojom uputom nego ćeš kod njih naći stvari koje prihvataš i koje odbacivaš znači i dobri i loši stvari pa sam rekao ima li poslije toga dobra ima li neko zlo pa mi je rekao poslanik sallallahu alejhi wa sallam ima du'at ila abwab jahannam daje odnosno ulama koja stoji na vratima jahannama islamska ulema daje koje stoji na vratima jahannama. Faman man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ako se odazove njima, oni će ga baciti u jahannam. Pa sam rekao, Allahu poslaniće, sifhum lana, opiši nam ih. Kakvi su oni? Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hu in jemlatina. Oni su naše kože, od nas. Yatakallamuna bi alsinatina. Oni govore našim jezicima. Međutim, pozivaju gdje? Pozivaju u džahannam. Pa kaže, Allaho poslaniće, šta da radim ako me to zadesi? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, felzam džamaata muslimina wa imamahu. Onda se drži džamata muslimana i drži se njihovog imama. Kaže, fa in lam yakun lahum jama'a wala imama. Ako ne bude ni džamata ni imama, kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ta'tazil al firak kullaha. Onda se svi grupacija kupacije i svi sekti se konju. Walau anta abda bi asli šeđaratin, pa makar da se ufatiš, odnosno da svojim zubima da se ufatiš za neki korije neko drvet i da se tako držiš, da se ne daš, da ne ostaviš istinu. Hatta yudrikaka al-maut wa anta ala zalik, pa makar da te snađe smrt, a ti si na tome. Pogledajte ovdje. Znači ovom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam govori o dolazku fitni, o dolazku teške vremena, čak što? da, koje će ashabi zadesiti. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam u jednom hadisu, kaže ja vidim fitnu, ja vidim fitnu iskušenje kako se spušta među vaše kuće kao što kiša pada. Vidim stvari, vidim smutnje koje će doći, koje će se zadesiti. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koji zabilježi imam Buharija, u svom sahihu la taku masa'a hatta jaktatila fi atani muslimina muslimina. Kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se dvije skupine muslimana ne pobiju, da ne dođe bitka među njima, fa je kunu maktetelun azime, kaže među njima će biti veliki broj žrtava, da Allahum wahida, a oba dvoje, oba dvije skupine su na jednom, to jeste na islamu su. Ovdje se govori o koje ovoj bitci? O bitci na Sifinu. Odnosno na sukobu Alija radijallahu ta'ala anhu i Muavija radijallahu ta'ala anhu. Poslanik alaihi salatu wa salam obavijestio. Međutim, je li poslanik alihi salatu wasalam ovdje obavijestio ko će, ko će biti u pravu? Je li obavijestio? Obavijestio poslanik alihi salatu wasalam ko će biti u pravu. A to je da će Alija radijallahu ta'ala anju biti u pravu. Jer Alija je bio imam, njemu su dali beja. Međutim, Muavija radijallahu ta'ala anju se dugo protiv njega. I zato je došlo u hadisu Trmizija, da se poslanik alihi salatu wasalam obratio ashabu koji se zvao Ammar ibn Jasir, Ammar ibn Yasir pa mu rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Abshir, raduj se Ammar. Abshir ya Ammar, raduj se o Ammaru, taqtuluka fi'atun baliga, bagiya. Ubićete skupina koja je nepravedna. Ubićete skupina koja je nepravedna. Koja je to skupina? Gdje je poginuo Ammar ibn Yasir? Po, po, poginuo je Salijom radijallahu ta'ala, to jest ubila ga je Muavina Sra. Znači pogledajte ovdje, kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavješta kako obavijestio o stvarima koje će se desiti. Zatim draga braćo, smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je zabilježeno u Buhari da Aisha radijallahu ta'ala anha hadis subhanallahu od kojeg srce zaigra. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha aqbalat Fatima kaže došla je Fatima čerka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasalam. Ka anna mišjetaha mešju nabi Kaže, išla je, kaže, njen hod kao da poslanik sallallahu alaihi wasallam ide. Kao da poslanik sallallahu alaihi wasallam ide. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, marhaban bi ibnati. Dobrodošla moja kćer. Pa kaže, fasaraha, fasaraha, fabakat. pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapnuo, pa ona zaplakala. Summa sarraha fadahite. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapnuo, pa se nasmijala. Subhanallah, pa se Aisha radijallahu ta'ala anha pa je bila začudila. Kaže, ma raitu kel jovm farahan akrabin huznim. Nisam vidila da se tako brzo desi žalost i radost. Poslanik alaihi salatu wasalam je nešto šapnuo, ona zaplakala. pa je oposanik sallallahu alaihi wa sallam nešto šapno, pa se ona nasmijala. Pa je poslije toga pitala, šta ti je šapno oposanik sallallahu alaihi wa sallam prvi put? Kaže, prvi put je šapno da će umrijeti u bolesti od koje umro. A to je bila bolest, smrtna bolest poslanika alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, tada zaplakala. Pa mi je šapno da će biti prva iz njegove porodice koja će se pridružiti poslaniku alaihi wa sallam prva koja će umrijeti posle smrti Allahu poslanika od poslanikovi čeri iz njegove porodice fadahik pa sam se nasmijao pogledajte subhanallah pogledajte draga braćo musliman i smrt i život musliman se ne raduje samo životu musliman se ne raduje samo životu ljudi koji su nevjernici, ljudi koji su griješnici, koji su spoznali samo ovaj dunjaluk, I samo ovaj dunjaluk je njihova spoznaja. Oni se raduju u stvarima dunjaluka. Mu'min se raduje smrti. I na kakav način će umrijeti. Pogledajte kako poslanik alihi salatu wasalam kaže Ammaru, šta mu kaže? Abšir, raduj se muštuluk. Umrijet ćeš na haku. Umrijet na istini. O vjernici, bojite se Allah istinskom bogobojaznošću. Nemojte umirati. Svi kao pravi muslimani. Pogledajte ovdje. Pogledajte ovdje Fatime radi Allahu ta'ala anha, nasmije se zato što će se pridružiti Allahovu poslaniku, alaihi salatu wasalam, jer draga braću njima, život, bez poslanika, alaihi salatu wasalam, nije bio život. Nima život bez poslanika, alaihi salatu wasalam, nije bio. Uopšte, onaj život nije ličilo na ono kao što je bilo sa Allahom i poslanikom, alaihi salatu wasalam. Jer draga braću, Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wasalam, je sav bio beričet. I zato kaže jedan od ashaba, kaže nije bilo svjetlijeg dana u Medini od dana kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa Nije bilo svjetlijeg dana u Medini od onog dana kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa A kaže nije bilo tamnijeg i mračnijeg dana i mračnijeg i tamnijeg vremena od onog dana kada je umro Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pogledaj, i dan, i vrijeme se radije dolazku Allahovog poslanika, ane bi salatu wa salam. I zemlja, draga braćo, zemlja ne voli. Jer pazite, Allah za lašanu kaže, wa imi še'in illa yusebbihu bi hamdihi. Nema stvari, a da ne slavi Allah. Nema stvari. Pazite, jedino čovjek, insan, je taj koji ima pravo izbora. A sve drugo, zid, kamenje, drveće, hrana, životinje, sve to slavi Allah za lašanu na svoj način. Zemlja slavi Allaha dželle šanu na svoj način. I zato zemlja ne voli one koji ne vole Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Jer tako je zabilio imam Buhari u svom sahihu da je bio čovjek koji je bio kršćanin. Fa aslam, pa je primio islam. Wa qara al-Baqara wa ala Imran, naučio suru Bekare i suru Al Imran. Wa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alejhi wa sallam. I bio je pisac pisao neke stvari Allahovom poslaniku, alaihi salatu wa salam. Međutim, otišao, vratio se hršćanstvo. Vratio se hršćanstvo. I smijavuo se poslaniku, sallallahu alaihi salam, i govorio je, ma jedri Muhammedun illa ma ketabtu lahu. Kaže, Muhammed ne zna osim ono što sam ja pisao. Osim ono što sam ja napisao. Fa amatahu Allah. Pa kaže, se umroje. Wa dafanuhu. I zakopali su ga. فأصبح وقد لفظته الأرض kaže osvanuo je, a zemlja ga izbacila. Osvanuo je, a zemlja ga izbacila. I ovi njegovi, ovi njegovi vlasi, kada su vidjeli, rekli su hada fi'alu Muhammedima ashabihi, ovo je djelo Muhammeda i njegovih prijatelja. Kaže, nebešuhu lamma haraba minhum wa alqawhu. Kaže, kada je pobjeg od njihove vjere, oni su ga izbacili. Pa su uzeli to djelo i njegovi kršćani, فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَهُ Pa su još dublje iskopali nego što su bili, što je prethodno bio zakopan. I zakopali su. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفِضَتْهُ الْأَرْضِ Pa kaže, ponovo je sonu, ponovo ga zemlje izbacila. Pa su onda ponovo rekli, kaže, هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ Ovo je dijelo Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i njegovih ashaba. Kaže, نَبَشُوهُ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُ Vala qavuhu, kaže, kada je pobio godin, kaže, oni su ga iskopali izbacili. Fa hafaru lahu, pa kaže, ponovo su iskopali. Ponovo mu iskopali kabar. Va a'maku mesta ta'u, iskopali su duboko koliko su mogli da kopaju. Iskopali su toliko duboko koliko su mogli da kopaju. Wa asbaha wa qadla fadatul ab. Pa je kaže, osvanuo treći dan, zemlja ga ponovo izbaci. onda su vidjeli, kaže, onda su vidjeli da ovo nije, kaže, vidjelo se da to nije djelo ljudi. Wa tarakuh i ostavili su ga tako. Nisu bili sami da, da ga zakopaju. Pogledajte, draga brać, zemlja. Zato nas ljudi kažu, zemlja mu kosti zbacila, izmečala. Zato što ni zemlja, ne voli zemlja Allahu za našanu stvorenje, koje je pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, koje je pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, i zato ni ona ne voli one, koji ne vole Allahu i poslanika alihi salatu wa salam. I zato, draga braću, zar i ovaj poslanik, sallallahu alihi wa sallam, kojim je Allah jalla šanu dao da mu drvo, da mu kamen čini sežda, da, zem, da voda izvire iz njegovih prsti, da se hrana uvećava kada jedu. Poslanik sallallahu alihi wa sallam, koji nas je obavijesio onome šta će biti, i šta je bilo, i šta nam koristi, i šta nam šteti, za taj poslanik koji bi Allah dželle Đerlašanu dao ove odlike. Ovo je samo nekoliko hadisa, pogledajte, samo nekoliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se govori o odlikama Allahovog poslanika alejhi salatu wa a napisana su djela. Svaka hadijska zbirka ima poglavlje u kojima se govori o odabranosti Allahovog poslanika alejhi salatu wa Zar ovaj draga braćo poslanik ne zaslužuje da iščitavamo njegov život, njegovu siru i da se ponašamo onako kako od nas traži Allah poslanika alihi salatu wasalam. Da se ne bojimo radi toga ničijeg prijekora. Da se ne stidimo radi sunnata Allahu poslanika alihi salatu wasalam nikoga. Da prihvatimo taj sunnat. Da prihvatimo Allahu poslanika alihi salatu wasalam i da nam bude draži od naših očeva, od naših majki, da nam bude draži od naše djece, da nam bude draži od samih nas. Jer to je iman. To je iman. To je ono što nas draži gospodar svih svjetova koji nas je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlju. Da nam Allah, poslanim sallallahu alaihi wa sallam, bude draži od nas naših žena, naših djeca i, djeca i od nas sami. Da nam najdraži bude Allah, poslanim sallallahu alaihi wa sallam. Zar ne zaslužuje, zar ne treba Allah, poslanik alaihi salatu wa sallam, da nam bude najdraži. I da svoj život samo uskladimo sa onim što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i da izučavamo život Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da našu djecu podučavamo tom životu, da našu djecu podučavamo tim primjerima, da druge podučavamo da vjeruju da istinski budu vjernici, da istinski budu sljedbenici Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam kojom je Allah dao liku znakova, liku ajeta, liku odlikovanja, odabrao ga na svim drugim poslanicima, zatraži raspolovljenje mjesec, Allah te lašanu mu raspolovi mjesec. Zatim hadis o šefatu, kad mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja Muhammed, sel tu'ata, o Muhammede, pitaj, bit će ti dato. Išfatu šefa, traži šefa za nekoga, bit će ti dat šefa. Međutim, u svemu tome je poslanik, naš poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, je bio ponizan. U samo tome je Allah, posljednik sallallahu alaihi wa sallam, je bio ponizan pred svojim gospodarom, subhanahu wa ta'ala. I zato kaže posljednik alaihi salatu wa salam, hadisa koju ćemo završiti večeras predavanje, hadis u Tirmizu od Abdullah ibn Amra, radi Allah ta'ala anhu, da Allah, posljednik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, Ida sami'atum ul mu'adzina, faqulu mithla ma yaqul. Kada čujete mu jezina, onda i vi recite što ono i on kaže što im kaže, to jeste ponavljajte za njim. Thumma sallu alaihi, zati na mene doneste salavat. Fa innahu men salla alaihi salatan sallallahu alaihi ašra. Jer onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah je lašanu će na njega donijeti deset salavata. Thumma sallu lijen wasile, a zatim tražite za mene. Pazite, tražite za mene. To jeste, dobite za mene. Pogledajte poniznosti Allahu poslanika alaihi salatu traže od svojih sledbenika da čine dovu za njega. Zatim, thumma salu li el wasile. A kaže, zatim tražite mi wasilet. Wasilet je kad prevedemo blizina. Blizina kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje, a pa izraz poslanih sallallahu alaihi wa sallam pojašnjal, pa kaže, pa kaže, fa innaha menziletum. Jer kaže, to je počasno mjesto. قل subhanahu wa ta'ala la tanbaghi illa li abdin min ibadillah koje neće pripasti osim jednom robu od svih Allahovi robova. Fa arju an akuna ana. Pa, se, pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, pa se nadam da ću ja biti taj. Pa se nadam da ću ja biti taj. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, wa man sa'ala lija al-wasila halata alaihi šafa'a, jer onaj ko bude za mene tražio vasilat, njemu će pripasti šafat, njemu će pripasti šafat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sljedenika Allahu posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ako Bog da sljedeće naše predavanje počet ćemo sa bitkom na bedru, sa bitkom na bedru, odnosno u stvari sa povodima, sa nekoliko povoda, normalno biće će spominjanje nekoliko povoda koji su bili prije same bitke na bedru. Akulu qavli hada, wa astagfirullaha, nimu lakum, astagfirullaha.